funkcionalistų, urbanistinių ir architektūrinių idėjų e, veikiamas pirmasis e, taip suprojektuotas ir daugiau mažiau gyvendintas e, mikrorajonas Kaune, buvo Dainavos. Na, Dainava tai buvo po žemės reformos savanorių kaimas. Nežinau, kaip jie čia gyveno, nes pažiūrėjus, kokios ten žemės, koks ten smėlis šlikštus ir, ir molius, tai atrodo, kad bulves geriau nesodinti, pačiam suvalgyti ir, ir mažiau vargo ir, ir sveikiau, ko gero, gautųsi, negu bandyti žemdirbystę užsimti. Na, bet kažkaip gyveno ten girstupio upelio ištakos, šaltiniuota, drėgna, aukšti pelkiai iš esmės. Na, bet mm, gyvenvietė jame formuotis. Ji buvo prijungta mm, prie Kauno ir, na, paprasčiausiai likvidavo tenai buvusią mm, buvusi kolūkė. Tas kolūkis 50-59 metais darbavosi, jį likvidavo, pri, prijungė prie Kauno ir imta statyti. Iš esmės e, buvo, e, buvo mikrorajonas užbaigtas 80-metį. Aš priseksiu ištrauką iš, iš kino filmo sovietinio. Ten, vasi, e, atsiprašau, Jūriaus Trofimovo apsakymo mainai, ekranizacija, lietuviai rusiškai priekranizavo, Apsakymas geras, filmas šlamštas, bet ten yra keletą vietų, kur vaizduoja abstraktų miestą da, ir, ir ten viena panorama rodo, kaip atrodė uh, Dainavos mikrorajono draugystės, na, tuo metu tautų draugystės, ne šiaip savo kokios draugystės parko uh, aplinka. Na, <laughs> galite pasižiūrėti, aišku, jeigu realybėj dar nepasigrožėjote kada nors pramonės prospektų važiuojant ir, ir, ir 17 skaidrė, seniausia ir didžiausia Kaune mokama stovėjimo aikštelė, kuri pamažu, tikiuosi, kada nors išnyks ir bus vietoj jos kas nors gero pastatyta. Mm, ir e, Kauno naujojo Kauno toksai keistas vaizdas. E, beje, Kaunas e, buvo statomas va tokiais atskirais e, gabalais, atskirais mikrorajonais. Užuot formavus kažkokį naująjį Kauną, sakykime, nuo, nuo tvirtovės alėjos iki Karmėlavos, ne, gabalėlis šiandien, gabalėlis ten, kodėl taip nutiko, greitai sužinosit po, po kokio pusvalandžio. Paprasčiausios administracinės disfunkcijos, administracinės nesąmonės buvo nulemtos e, partinės ir, ir, ir, ir sovietinės valdžios na, e, savų ambicijų. Tai gerai, e, Dainava buvo tokio tipo pirmas Vėliau jis plėtėsi tiek į šiaurę, tiek į pietus, bet suformuoti nauji 71 metais vadinamas šiaurės. Ten tiesiog ir parduotuvė šiaurinė buvo mikrorajonas, na Kalniečių, sakykim taip, Kalniečių, dar kiek vėliau Eigulių mikrorajonai. Tenai jau nebe penkiaaukščiai, kaip dainavoj, o devinaukščiai, dvylikaukščiai ima dominuoti. Na, kitų ypatingų skirtumų, ko gero, ko gero ir, ir nėra. Na, o paskutinis tai jau mano minėtas liūdnos atminties šilainių mikrorajonas, kurį ima statyti ir, ir formuoti Pradedate tai gana gal, gal ir anksti, bet taip jau įsibėgėja. 83 e, metais. Nuo 64 iki 71 metų įmamas formuoti, jeigu naujojo Kauno gabalais tokiai statė, be, be ryškaus centro, be, tiesą sakant, konsoliduojančių kažkokiu struktūriniu uh, paslaugų ir pramogų vienetų, tai su pramonė sekėsi kiek geriau. Imtas formuoti nuo 64 metų iki 71, vadinamas Šiaurės mm, rytų Kauno pramoninis mazgas ar rajonas, na tai grubiai tariant e, pramonės prospektas ir viskas, kas Šiaurės rytus nuo jo, taip na taip, negaliu nepajuokauti. Kažkada tai buvo pramonės prospektas, nes ten e, arba mm, profesinės mokyklos visokios darbininkų kalvės arba gamyklos. Dirbtinio pluošto, mm, netoli ten pieno, saldainių mm, fabrikai, cemento gamyklos. Dabar belikusi viena gamyklėlė ir ta nelabai veikianti ir už tai visų Lietuvoje egzistuojančių, na, berots rimy tik tai nėra. Bet šiaip visų kitų e, prekybos centrų mm, gatvę pasidarė. Reikėtų pervadinti prekybos gatvę. Būtų, taip sakant, tiksliau. Na, bet pramonės tai pramonės, ką, ką dabar padarysim. Ir, ir Taip, vadinamas Petrogradas, Amaliai, Petrašiūnai, Palemonas, iki šiais laikais lais, dar prisijungia laisva ekonominė zona ir, ir Karmėlovas ar e, uostas, tai, žodžiu, šitas e, daugiau ar mažiau pramoninis mazgas jisai buvo įgyvendintas. Bet jeigu žiūrėti į tuos mikrorajonus į tą tokį, tokias statybas ir koncentravimą gyvenamų miegamųjų vadinamų kvartalų ir pramonės įmonių, į akis krenta, kad Kaune labai nevykęs zonavimas. Tarp pramonės ir gyvenamų namų bandyta, bet bandyta labai elementariai ir labai nevykusiai sukurti žaliasias ar, ar, ar tas prieblandos zonas ar, ar dar ką nors tokio. Na ir vis tiek gavosi, kad gyvenami namai pri, prikišti vos ne prie pavojingą veiklą vykdančių gamyklų tvorų, kaip nutiko su dirbtiniu pluoštu. Nu, ten cheminė gamykla iš esmės. Ten, ten pusę kilometro aplink turėtų niekas pastoviai negyventi. Na taip, ten kitoj pramonės gatvės pusėje irgi niekas negyvena garažai, gaisrinės, bendrabučiai darbininkų. Mokyklos. A, tiem, kaip sakant, negyvena. E, kodėl bendrabučiai pastatyti? Bendrabučiai buvo suvokiami kaip laikini pastatai. Tie laikini pastatai 50-60 metų stovėjo, bet taip buvo galvojama, kad na juos kada nors nugriausim. Beje, prie tų tokių funkcionalistinių mėgamųjų kvartalų statybos ir žmonių fermų tokių stipriai prisidėjo funkcionalistų idėjos, čia Le Corbusier daugiausiai na jo ten tuos kliedesius kad nugriaut paryžių ir devynis e, kažkokius grandiozinius dangoraižius pastatyt vietoj jo laimei niekas neįgyvendino ir gyvendint nenorėjo maskvos projektą kurį jis ten ir pasiūlė viską nugriauti po velnių taip pat tik iš dalies įgyvendino e, bet e, bet stengtasi stengtasi tą pusę Nu, o kas gi čia tokio naujo buvo? Ogi buvo naujo, kad e, pastatai statomi iš bloko. Blokinę gamybą perėmė. Jie greičiau pastatomi, jie gerokai pigesni, ir e, pradeda juos statyti. Na, iš pradžių tuos va tokius silikatinius daugiabučius bando statyti, kaip jau minėtai Tunelio gatvėje ir, ir Petrašiūnuose. Bet jie nelabai patogus, brangoki. Ir, ir jų šildymas yra na, autonominis, kiekviena laiptinė savo katilinę turėjo, bet na, ne tai. Šitiegi daugiabučiai, juose yra dujos, elektra, šildymas centralizuotas mm, ir, ir na, vandens tiekimas, mažiau vargo, lengviau gyventi. Bet, bet Kasgi pirmieji masiškai ėmė statyti? Pirmieji masiškai ėmė statyti prancūzai, tai subombarduotus atstatinėdami, sakykime, Le Havro miestą e, per antrą pasaulinį karą, bet ten dar buvo tokio brutalizmo, tokio daug gelžbetonio lietų pastatų ir, ir na, dar ne tai. Ogi, kas nutiko 70-metį? Alžyras nepriklausomas pasiskelbė, Ir porą milijonų prancūzų pabėgėlių užplūdo pietų Prancūziją. Nebuvo kur juos dėti, Tiktai va tokie socialiniai būstai galėjo juos ir išgelbėti. Tokius ir statė. Ir atkreipkite dėmesį, kokie tie mūsų sovietiniai e, daugiabučiai, kurie visą Sovietų sąjungą nuklojo. Nuo Kamčiatkos iki Norilsko, nuo, nuo Samarkando iki Kauno. Visur jų pilna. Ne tik miestuose, bet dar ir kaimuose kai kuris įgudrino pastatyti. Kuo jie pasižymė? Jie yra, kaip čia pasakius, šilumos netaupantis. Jie atvirkščiai, jie skirtingi šalti pietų Prancūzijai, ten karšta kelius mėnesius pasiutusi. Ir tokie namai labai gerai, jie vasarą vėsus. Tas pliusas be abejo. Plokšči stogai. Nu, mūsų gamtinė klimato sąlygom plokščias stogas yra nesusipratimas ir nelaimė. Drėgmė kaupiasi, amžinas remontas, mm, spinduliuoja šilumą per tą stogą. Turi šlaitinius būti ir netgi statų šlaitiniai stogai. Ne, niekur nestatė, nereikalinga matai erdvė. Ta erdvė galima panaudoti mansardinę labai puikiai. Na, bet ne sovietam. Kitas dalykas, jie pagal užmojus turėjo būti gana trumpalaikiai tokie. Lengvai nugriaunami beje karo atveju. Lengvai visus palaidoja, jeigu brandolinis sprogimas. E, bet dar svarbiau, čiagi Hruščiovas – A, iš prancūzų jie perėmė idėjas, technologijas, o praktiką e, nupirko iš švedų tiesiog gamyklas nu, kaip e, blokų lėjimo masinių. Na ir, ir pasipylė, vėliau kopijavo, kiekvienas didesnis miestas turėjo savo gelžbetonio konstrukcijų gamyklą, iš ten pagamintos produkcijos tie namai ir buvo statomi. Tipiniai projektai, e, tipinė architektūra, tipinis gyvenimas. Na, apie Hruščiovą sakė, kad jisai dviejų dalykų nespėjo. Tai viena iš ilgai upės tiltą pastatyti, kitas dalykas e, sujungti išvietės vasar klozetą su vonia. Ką taip sakant, sujungia už tai patalpas to tualeto su, su vonios. E, ir dar visi turėjo gyventi komunizme 80 metais. Na bent jau Hruščiovo fantazijose. E, ir ką tai reiškia? Komunizme toks materialinis perteklius bus ten vos ne 30 kartų daugiau negu kokiais 60 metais, visko, tai ir namų bus visokių puikiausių, kokių tik nori ir kiek tik nori, ir, o šituos nugriausim po 20 metų. Kam jie? Laikinai tegul pagyvena, kol neteis komunizmas. Na dabar Jeigu tie namai gerai prižiūrimi, po truputį remontuojami, tai jie gali iš tiesų stovėti ir, ir 120 metų. Bent jau taip inžinieriai aiškina, na tie gal negali stovėti, bet kai kurie puikiai stovėjo jau yra po 40, 50, kai kurie ir 60 metų, nieko jam nenutiko. Na, tu, tu, tu, tikėkime, kad nieko ir nenutik žemės drebėjimų Lietuvoje retai būna, vulkanai nesiveržia, gali, gali tokie ir, ir stovėti. Kita dar jų ypatybė mažos baisiai virtuvės, nes čia vėlgi <clears throat> Hruščiovas ruošiasi, jau jau ruošiasi pereiti prie uh, valstybinio maitinimo. Tai yra, kur mokais ir kur dirbi, ten nemokamai tave maitina. Na tai jeigu ten maitina pietus ir kažkokius pavakarius, tai namie reikės tos virtuvės tik tai tam, kad arbatos atsigertų. Na galbūt ten kažkokį gimtadienį švesi, nors irgi to nereikės, bus kokie ten visuomeninės valgyklos, restoranai ir taip toliau. Ten eisi, pinigų komunizme vis tiek nebus. Tai viskas uždyka, kam tau ten namie ko. ko. O jo, jo labiau, ką ten e, sovietinis žmogus 62 metų galėjo toj virtuvėje pasistatyti. Virtuvės baldos dar tik ėmė gaminti kaip idėjo komplektus. Mm, Eiliai penkis ar aštuonis metus, kaip ir prie visko, reikėjo palaukti, kol vadinamą taloną gausi įsigyti baldam, na, kortelių sistema, koks ten talonus. E, šaldytuvus tuo metu toli gražu ne visi turėjo, ir brangus, ir retas daiktas. Vėliau masinių pasidarė, dujinės plitelės, taip, na, daugiau, ka, daugiau kaip ir nieko, kėdė ir, ir, ir, ir stalas. Visiškai ir užtenka. Tai žodžiu, idėjos buvo svaiginančios, puikios, chruščioviškas, realizavimas, na, toks, kad tose tipinėse uh, E, to meto statybos namuose mm, žmonės su didesnė kompleksija kaip aš virtuviai gali tilpti lygiai du. Na gal trys, bet jau tada ten pernelyg viskas arti skirtingų. O šiais laikais ir tos pačios lyties geriau tokią siaurą erdvę ir, ir, ir nesigrūsti. Tiek jau to. Na gerai, juokas juokais, bet, bet Kaunas ir Kauno regionas vystėsi pagal tipišką va, tą keturių urbanizacijos etapų formą. E, iš pradžių susikuria centras, jisai apauga savo metropolio, na jo įtako ekonominiai, kultūriniai, transporto esančią erdvę. Tuo erdvėje ima formuotis vietos centrai, tiksliau gal Kauno atveju ne tiek formuotis, kiek jie prijungiami. Ir galiausiai gaunasi vienas megapolis, kuriam yra centras, 2-3 e, šalia jo besiformuojantis na, paraleliniai ar antri centrai ir tarp jų dar visa erdvė vietinių centrų ir, ir centriukų. Tam tikrą prasme galima apie visą Lietuvą taip kalbėti, kad yra tas kryžius Lietuvos kryškelė Vilnius Klaipėda ir, ir Šiauliai Panevežys, Aliolytus Marijampolė va, ir susikerta ties Kaunu ir blogos atminties kvailystė apie Dipolį, tai tiek to, bet jeigu žiūrėti iš paukščio skrydžiaus, iš ilgalaikės perspektyvos, na tai taip ir išeina. Yra Lietuvos miestas ir Lietuvos kaimas. Nieko, nieko daugiau mes čia nežiūrėsime. Kas kieno ten metropolis, kas kieno lydintis miestas. Na, kol kas tai Vilnius turi savo, Klaipėda turi savo, na, Palanga, Kretinga, šiek tiek Garždus absoliučiai, Neringa. Na ir Kaunas turi savo. Jo labiau, kad tą tokią vystamąsi kaip, kaip metropolį labai skatino sovietų pramonės raida. Kaunas buvo pagrindinis pramonės centras po, po karinės, na, viską kitą, visur kitur sugriauta, Kaune bent buvo ką atstatyti. Mm, o kitur, ką ten bet statinėse, jeigu įranga išvežta arba sunaikinta, tai prasmės tą daryti nelabai ir buvo. Bet 45 metais dar karui beveik nepasibaigus, o jau Kaune mm, e, veikė, na, gamybos apimtis buvo per 40 procentų iki karinės pramonės, jau darbavosi. 49 metais pasiekė iki karinį lygį. Faktiškai taip Kaunas ėmė funkcionuoti vėl kaip, kaip pramoninis miestas, daugiausiai lengvoji pramonė, metalo apdirbimo šiek tiek, m, mm, išsivystė staklių Dzeržinskio vadinamą gamyklą, na, radijo ten ar, ar elektronikos, maisto pramonė kaip veikia, tai taip ir veikia. Na, ką čia dar paminėti galima, e, chemijos pramonė taip šiek tiek irgi Kaune vystėsi ir, ir na, alkoholio čia turbūt prie maisto reiktų priskirti, kaip, kaip ir tabako pramonė. Nieko, nieko, nieko čia tokio išskirtinio, ko labai reikėtų Sovietų Sąjungoje, nei Kaune, nei Lietuvoje nebuvo gaminama, na, Vilnių ten šiek tiek radioelektronikos, šiek tiek kūro siurblius. Na, o Kaune čia su savo Dzeržinskio staklių gamykla buvo gal tokia reikšmingiausia. Jie kompiuterizacijos, tokiam automatizacijos ir robotizacijos prieš akį buvo. Bendrai paėmus iki 90-mečio iki perestroikos ir, ir, ir viso ekonomikos kolapso Kaune buvo 4, atsiprašau, 25 procentai e, pramonės Lietuvos visos, Vilniuje buvo 20 procentų. Na, šiuo metu pasikeitė. Pasikeitė santykis, nors taip gerai žiūrint, Vilniuje daug e, yra, na, įmonių ofisai, centriniai ofisai, o periferijoje išmėstyta gamyba, tai vėl čia, na galų galę šiais laikais, o koks ten skirtumas, kur, kur kas susikaupė, statistikos niekas čia taip nekaupė, niekam tai nerūpi ir, ir įtakos neturi. E, dar daugiau, visa Lietuva dėl planinės ekonomikos buvo suskirstyta į keturis e, rajonus pramoninis, Kaunas priklausė pietiniam e, Lietuvos pramonės rajonui. Tas pietinis pramonės rajonas tai buvo Kaunas, e, Kedainiai, Jonava, Raseiniai, man regis, ir, ir na, iki Jurbargo, ne, neįtraukė mm, rajono, ir visa užnemunė. Ir šitam pietiniam pramo, pramoniniam rajone buvo sutelkta 60 procentų visos LTSR pramonės. Tai kitaip tariant, čia buvo ta industrinė Lietuvos, sovietinės Lietuvos širdis ir, ir industrinis stuburas. Tam tikra ypatybė šito regiono buvo ta, kad ne, buvo gana mažai sąjunginės reikšmės tokių įmonių na kauno dirbtinio pluošto kombinatas man regis vienintelis toks iš ryškesnių kur plynoj vietoj pastatomas ir, ir Bet vėlgi, tai ne strateginės įmonės, tai ne tankų gamyga ar, ar ne kokio tenai e, karo industrijos dalis. Mm, tai šiuo požiūriu taip. Mažesnė įtaka iš Maskvos, mažiau atsiustų visokių tikrų ar tariamų specialistų, mažesnė rusifikacija. Buvo kitos bėdos, tai, tai amžinas noras stambinti viską, jungti gamyklas, trestus iš pradžių, vėliau gamybinį susivienimą, va toks atsirado pavadinimas ir tam gamybiniam susivienime na, veikia Kaune, ten kokie Kauno audiniai, tai jiem priklauso ir telšių mastis, ir e, Marijampolės, ir Vilkaviškio lengvosios pramonės įmonės, viskas, kas toj srity pasipainėjo, tą, tą ir, ir prijungia prie jų. Na, tokio, to, toks požiūris, aišku, nu, Jis buvo gana žalingas, per nelik didelę koncentraciją vedė į tai, kad nebesuvaldydavo tų e, gamyklų susivienimų, gamybinių susivienimų, smugdė rajoninę pramonę labai stipriai tokie, koncentruodavo viską, sutraukdavo į vieną, bet, bet iš kitos pusės tai va, tai va, būtent tai ir skatino tą mano minėtą urbanizacijos tokią megapolio ar mikro, ar nedidelio megapolio raidą Kaune ir Kauno regione. Kalbant apie regioną, Kaunas e, plėtėsi ir plėtėsi gana, gana rimtai. Tarpukarį plėtimasis po 35 metų Aleksote ten daugiau mažiau e, jau junginėjo, jisai e, Petrašiūnus, bet uh, Bet kai kilo klausimas, kad gal reikėtų marvelę kokią prijungti, ten Romainis, Kulautuvą, dar ką nors, į tai buvo duotas, na, tiesiog romėniško atvirumo atsakymas iš Kauno miesto tėvų. Būrmistro ir taryba sakė, o ką mums tų skurdžių reikia? Na, ką jie ten Na taip, nuoširdus bent jau buvo, negaliu sakyti. E, tai sovietmečių Kauno didinimas jis vyko taip, kad e, teritorija išaugo daugiau negu, na, apie 2,5 kartų. Po to, kai buvo prijungtas Palemonas, daugiau Kauno kažkodėl ir nebeplėtė. Net sunku pasakyti kodėl, bet sustojo plėtimas – Na, gal nesunku pasakyti. Kauno teritorijoje buvo miškų, buvo bulvių laukų nemažai, karvės ganės, e, ypač Kauno pakraščiuose. Taip, kad dar plėsti, na, atrodo, kad gal, gal, gal ir neverta. Mm, kitas dalykas, e, po tų, čia 70-metį paskutiniai plėtimai įvyko, e, <laughs> čia taip, Kaunas pasiekė Paryžiaus dydį, tą Paryžių be, be, be priemešių, Tai nežinau, ar čia Kaunas toks didelis, ar tas Paryžius toks, toks mažas, bet kurį laiką didžiavosi Kaunas, kad dydis kaip Paryžiaus. Tiesa, Kaune gyventojų dešimt kart mažiau, na ir Paryžiui buvau niekur, nei Luksemburgo sodose, nei, nei Balonės miške, nei dar kur karves nesigano. O Kaune dar ir dabar gerai paieškojus galima aptikti. Ir įtariu, kad ir keulių neaugino paryžiečiai. Nebent kokias ten dekoratyvinės vietnamietiškas, mažytas. O Kaune dar, dar Na, nu, keulieną mėgstu auginti. Ne, gerai, juokauju, aišku, bendrai čia žiūriu, gal per daug juokauju, galiu prisijokauti, bet, bet prie Kauno, negana to, kad buvo pats Kaunas, buvo dar ir du rajonai. E, tiksliau, jeigu jau taip žiūrėti, galima sakyti, ir trys buvo, Vilkijos buvo rajonas, bet jie sunaikino, prijungė prie Jurbarko, bet e, da, dalis Vilkijos rajono e, buvo e, na, prišlietas prie Vilijampolės rajono. Na taip va buvo, buvo Kaunas, buvo Vilijampolė, buvo Vilijampolės rajonas. Mm, keistokai skambantis, mm, jisai nuo 50 iki 55 metų. Buvo ir Panemunės rajonas, kurio centras, na, turbūt nenustebinsiu, buvo Kaune Panemunėje. Mm. Jozapavičiaus tiltų prospekto pervažiavus ten ir prasidėjo. Panemunės e, rajonas taip pat e, buvo iki 55 metų. Vėliau tie du rajonai buvo panaikinti, mm, prijungti kai kurie gabalai iš Jonavos rajono, ar atvirkščiai, prie Kedainių ten kažkoks gabalėlis pri, e, priklijuotas, na ir susiformavo Kauno rajonas, galų galę ten Mm, kuris mm, suformavus jame gyveno mm, apie 80 e, tūkstančių gyventojų, na tai milžiniškas galima sakyti rajonas, kaip Lietuvoje. Ir šiuo metu Kauno rajonas pagal savo gyventojų dydį yra antras – po Vilniaus rajono, na tą Vilniaus rajoną tai turbūt reiktų Vilniaus priemešų dabar laikyti. Na ir, ir Kauno čia pana, panašios tendencijos. Bet e, pažiūrėkite gyventojų skaičiaus e, dinamiką. Kauno rajone gyventojų ėmė mažėti po 90-ųjų metų kaip ir visur, kaip, kaip ir visko. Ir e, apie 2000-uosius e, ėmė aukti gyventojų skaičius. Ir auga, auga, dabar ten, e, kiek ten, 98 tūkstančiai gyventojų. Na, norėčiau priminti, kad Lietuva depopuliuoja, gyventojų mažėja. Ir šiais laikais yra rajonų, kur, kur vos 20 tūkstančių gyventojų yra. 30 tūkstančių, tai čia skaitosi, kad labai toksai normaliai apgyvendintas. A, už tai Kauno ir Vilniaus rajono vienas virš šimto tūkstančių, kitas artėja prie šimto tūkstančių. Aišku, kad čia ne, ne garliavos seksualinės revoliucijos rezultatai kokie nors, o žymiai paprasčiau, iš Kauno keliasi. Migruoja iš visur visi, bet iš Kauno keliamasi mm, į Kauno rajoną. E, formuojasi ir toliau tas va, mm, miestinis gyvenviečių e, aglomeratas. Tai gerai, sujungė galų gale, kurį laiką beje dar Panemunės rajono sostinė pabuvo ir Garliava, bet sujungė, po visako sujungė į vieną Kauno rajoną. Mm, ir Kauno miesto rajono centras gavosi Kaunas. Tenai jų vykdomas komitetas, laikraštis leidžiamas, liaudės deputatų taryba. Įtakos pačiam Kaunui tai beveik nedarė jokios, bet na, kažkaip tai daugiau negu keista. Šiuo metu bent jau formaliai Raudondvaris yra Kauno rajonas, rajono ce, sostinė. Na ir tie, ir tie įdomus procesai ir toliau tęsiasi. Nes kuo jie įdomus, Kauno rajonas visą laiką, Kaunas už visokius dešiniuosius ar, ar, ar panašius į juos, o Kauno rajonas visą laiką išrinkdavo vien tik tai socialdemokratus įvairaus plauko. Per šiuos paskutinius rinkimus jau matyti tie kauniečių privažiavo, kad išrinko konservatorius. Dvi ten rinkiminės mm, vietos ir abu konservatoriai laimėjo. Ir dar taip gana įtikinamai. Na, nežinau. Tendencijos, kurios va, randa atspindį ir, ir šių dienų gyvenime Kaune. Na, o grįžkime prie to sovietinio Kauno. Kauno buvo, aš nežinau kaip tai pavadinti, tai, tai Kafkos reikia talentą turėti. E, visą tą administracinę keistą schemą, jeigu papasakoti. Bet iš pradžių organizuojamas Kauno miestas, bet jisai suskaldomas į tris rajonus. Stalino Poželos ir e, Panemunės rajoną. Tuos rajonus likviduoja 55 metais, kuriam laikui. Likviduoja, bet pasižiūrėjus, kad iš vieno centro sunkiai kažkaip čia susitvarko, susivaldo, juos atkūrė. Nu, nuo 62 metų iki sovietmečio pabaigos Kaunas suskaldytas į tris rajonus. Tai jis suskaldyt, tai suskaldyt. Kiekvienam rajone yra savo partijos komitetas su pirmuoju sekretoriu, skiriamu centro komitetu, biuro nomenklatūra LKPCK priklausančio. Turi savo vykdomąjį komitetą, kuris viskuo užsiima. E, turi savo liaudės deputatų tarybą, kuri tą vykdomąją komitetą atseit e, išrenka ir biudžetus tvirtina. Bet šalia to egzistuoja ir viso Kauno kaip miesto komitetas. Su pirmojo sekretoriu, su vykdomo komiteto pirmininku, su savo taryba, kuri vėlgi ten tuos biudžetus tvirtina ir, ir panašiai. Na, jau minėjau, paraleliai dar kažkur po Kauną, na, blaškosi, nesiblaško konkrečiai, tai savanorių prospektai įsikūrė susitaisęs Kauno miesto rajoną su savo pirmojo sekretoriu, su, su vykdomojo komitetu ir liaudės deputatų taryba Kad, kad ją, taip sakant, kur. Jeigu galvojate, kad tai viskas, oi, tai ne viskas. E, Stalino laikais Lietuva suskaldyta į keturias rytis. Viena iš tų sričių yra ir Kaunas rytis. Jį apima Užnemunė, Jurbarką apima Kaišėdorius. Na ir, ir, ir taip, Kaunas ryties yra pirmas sekretorius, yra ir vykdomas ko ko komitetas ir liaudės deputatų taryba, viskas yra, visa valdinė struktūra. Kiek jie čia tam Kauno įtakos daro, na, sunku pasakyti, bet, bet vėlgi, bet koks rimtesnis projektas atsiduria vienu metu trijų, o jeigu dar visai ten užsipainioja šiek tiek už Kauno ribų, tai keturių nomenklatūrinių, partinių, valstybinių institucijų žinioj. Ką buvo galima suderinti, ką pastatyti, ką padaryti, beveik nieko. Taip ir gavosi, kad kiekvienas iš tų va, rajonų, nuo 62 atkūrus, aišku, Stalino rajono neatkūrinėjo, o už tai Lenino rajoną padarė. Jisai tarsi ir esminis, numeris vienas Kaune, toks pagrindinis. Senamestis kažkodėl atsidūrė su Viljampolė ir Aleksoto Karolio Poželos rajono pavadintas, na, vieno iš keturių komunarų. Čia turbūt ironija tame, kad Karolis Poželio, jeigu jau taip žiūrėti, Tai jis čia daugiau prie Lenino rajono gyveno ir, ir, ir slapstėsi ir oficialiai gyveno. Ant, ant pačio paribio, savanorių prospekto, taip sakant, rajone. Na ir jau visiškas našlaitis ir bėdų bėda, tai Panemunės rajonas. Našlaitis, nes ten matote šančiai, Panemunė ir Petrašiūnai. Darbininkų kvartalai gana nušiūrė ir seni kriminalinės tokios įtampos zonos – nei pat, gamyklų daug, tarsi gerai, bet jos visos beveik senos, nemodernizuotos ir, ir ką ten pagamina, didelis klausimas, ar nereikėtų viską iš karto išmesti į Nemuną. E, kultūros, pramogų ar dar kažkokių, net ir prekybinių normalių įstaigų tam rajone mažai. Už tai yra geležinkelis, kuris ten dar visko duoda, nes geležinkeliai net ne Lietuvo žiniojo, sa, sąjunginės žinios ir, ir zonos prie tų geležinkelių yra jų žiniojų. Na, žodžiu, Panemunės rajonas buvo ta vieta, kur pakliuvęs nomenklatūrininkas dažniausiai niekur aukščiau nepakildavo. Tiesa, jo nieks ir neišmesdavo, nes kam, kam jis ten po perkūnais reikalingas. Na ir, ir, ir požalas, tiesą sakant, rajonas pagal gerumą buvo antras, nes ten Vilijampolė su visom savo panašiom problemom kaip Panemunė. Ne Na, o Leninas skaitėsi numeris vienas. Migracija tų vadovų, kad iš pradžių Panemūniai, po to Poželos, po to Lenino rajone, ne, to, to, tokios e, nebuvo, buvo kiek kitokia. Sakykime, iš Lenino rajono e, buvo atveju, kuomet žmogus peraugdavo į Kauno miesto, jau nebe rajono, viso miesto vadovus, vienus ar kitus, ar vykdomo komiteto, ar, ar pirmo sekretorius. Na, bandžiau aš čia pavaizduoti labai suprimityvintą, beje, čia labai, labai... Ai, dieve, dieve, taigi Hruščiovo dar ne visko apie jį baigiau. E, jisai panaikino gerai miesto rajonus, bet už tai skėlė kitą. Jisai visus miestus tuo pačiu metu padarė, kad yra na, nu, čia sviestas vestuotas, bet taip ir vadinosi, miesto miestietiškas rajonas ir miesto kaimo rajonas. Na, čia taip, jau arti psichiatrinės pagalbos atvejais buvo. Na, miesto, miestietiškas rajonas užsiemė pramonę, transportu, švietimu, tai, kas susiję su pramonė. O tas miesto kaimietiškas rajonas užsiemė visų tuo pačiu, bet tai, kas susijęs su žemės ūkio, su žemės ūkio ar, ar kaimo statyba, su žemės ūkio švietimu, e, su žemės ūkio transportu ir, ir panašiais dalykais. Tai buvo jau biurokratinės šizofrenijos na, viršūnė. Apie viską, taip sakant, Hruščiovas buvo pagalvojęs, kai, kai jį pašalino tuos rajonus, nuputė iš karto, kai, kai kaimo miesto ir, ir kitokius, vėl buvo grįžta prie ankstesnės schemos. Bet gerai, 22 antra skaidrė. E, kodėl praeitą paskaitą, už praeitą tiksliau, sakiau, kad nelabai sovietiniai miestai verti miesto pavadinimą? Todėl, kad jie buvo šiaip jau vykdomosios valdžios padaliniai konkrečioj teritorijai. Ne, ir dabar galit sakyti, administracijos ten koks direktorius yra, ne, čia, čia kas kito. E, buvo LTSR aukščiausios tarybos atseit suformuojama e, LTSR ministrų taryba, prie tos e, LTSR ministrų tarybos veikia LTSR ministrų tarybos reikalų tvarkytojas, na, netvarkytojas, ten upravlėnėje dėlami vadinasi, e, na, lietuviško tokio žodžio net mm, sunku kas surasti. Kuogi tai užsiemė ta tarnyba prie ministrų tarybos? Jie užsiemė visų Lietuvoje veikiančių mm, vykdomųjų komitetų kontrolę nes pagrindinis miesto uždavinys buvo miesto pramonė, jos plėtra, statyba ir planų vykdymas. Ir ministrų taryba prižiūrėjo labai griežtai. Jeigu pažiūrėtų vykdomojo komiteto ir beje ir partijos komiteto skyrius, tai tenai pamatysite, kad griežtai valdymoje ar politikai, kaip mes dabar suprantame, na tai ten buvo vos penktadalis visų skyrių ir žmonių dirbo. Visi kiti kas komunalininkai, kas transporto, kas statybos, kas lengvoji pramonė, kas sunkioji, kas chemija, kas, kas dar kokia ten maisto apdirbamoji ir, ir, ir va tokie nomenklatūrininkai tvarko miestą. Aišku, kad jų pagrindinis uždavinys pelnas, o kaip tas miestas gyvena, balone matė. Tiesa, pelno sovietinė prasme. Ten pelno vaikytis buvo labai pavojinga ir juo labiau uždirbti. Nes jeigu uždirbsi e, kokią įmonę ar kas e, pelną, neduok dievę virš pelnį, tai tuos pinigus atims ir kitais metais tau tiesiog e, didesnį planą duos, kad, kurį galbūt net ir neįvykdysi. Tai gerai, LTSR ministrų taryba veikia per Kauno miesto vykdomąją komitetą, kuris veikia tą savo ruoštų dar ir, ir taryba ir, ir, ir, ir, ir vykdomasis Kauno miesto, dar veikia per Kauno miesto rajono vykdomosius komitetus. Šalia to, čia aišku tik tai teisinė ar, ar išorinė valstybės valdymo schema, o tikroji ir bazinė yra kita. Lietuvos komunistų partijos centro komitetas, jo biuras ir jo skyriai, jie patys gi ir ne, ne jokios aukščiausios tarybos ar, ar, ar vietose Kauno miesto ar Kauno miesto rajono liaudės deputatų tarybos, kurios ten du kartų metus susirenka, už kažką vienbalsiai visi nubalsuoja, tuo viskas ir baigėsi. Mm, absoliuti fikcija demokratijos ar, ar atstovaujamos valdžiaus požiūrių. Bet Centro komitetas skiria ir ministrų tarybos pareigūnus, skiria jisai ir Kauno miesto vykdomo komiteto, skiria ir Kauno miesto rajono e, bent jau pirmą ir antrą sekretorių, bei vykdomojo rajono vykdomojo komiteto pirmininkų skiria nuo jų NCK geros valios, nuo ten dirbančių nomenklatūrininkų požiūrių ir priklauso karjera tų visų Kauno miesto Mm, kokios dešimties vienu metu veikiančių skirtingo lygio vadovų. Greta to be abejo yra Kauno miesto partijos komitetas su savo pirmo antru sekretorium, kuris ir pats yra kontroliuojamas centro komiteto, bet ir pats kontroliuoja, ką kontroliuoja, Kauno miesto vykdomąjį komitetą, kontroliuoja Kauno miesto rajono vykdomuosius komitetus ir kontroliuoja Kauno miesto rajono partijos komitetus, kurie savo ruoštą kontroliuoja <laughs> Kauno miesto rajono vykdomuosius komitetus. Visa tai supainiota į nomenklatūrinės priklausomybės e, e, sistemą, kuomet negali pasakyti, gerai, taip galėdavo būti, kad vykdomo komiteto pirmininkas atsakingas, jisai CK nomenklatūrai priklauso jo pavaduotojas e, sekretoriato e, skyriaus vedėjas Kauno miesto partijos komiteto, tam skyriuje dirbantis ten kažkokio sektoriaus vadovas, jisai priklausys nu, konkretaus Kauno miesto rajono partijos komiteto nomenklatūrai. Paraleliai dar, aišku, reiktų pridurti, kad šalia veikia komjaunimo komitetai, jie, aišku, ne tiek reikšmingi, bet vis tiek, kas liečia švietimą, jaunimą ir kultūrą, jie, jie savo balsą turėdavo. Na, visą tą dar reikėtų papildyti šalia egzistuojančią KGB struktūrą, kuri jį nevadovauja, bet jį prižiūri, ypač e, tam va, tokia miesto ligmenį. Taip, prie partijos jie nagus kišti bijojo, bet prie vykdomojo komiteto toli gražu nebijojo. E, niekas nepanaikino, aišku, ir prokuratūros priežiūros, ir TSRS centrinių ministerijų ir žinybų, ir e, TSKP centro komiteto Maskvos skyrių kontrolierius, prižiūrėtojus ir, ir taip toliau. Tai Aš, <laughs> aš tik pasakiau tokį bendrą vaizdą, kaip logiškai, puikiai ir nuostabiai buvo administruojamas Kaunas. Ir tai nebuvo jokia išimtis, ta pati schema veikia visose Sovietų Sąjungos bent kiek didesnėse miestuose. Na, prie Kauno ypatybių reikėtų be tos mano minėtos mm, srities kitą. Kaunas buvo suvokiamas kaip antras miestas E, Lietuvoje. Ir Sovietų sąjunga su tais antrais miestais Respublikose ir, ir sritise nežinojo, ką daryti. Jų buvo kaip fenomenas, bet priskirti jam kažkokį ypatingą statusą neišeidavo. Na, šiaip taip dar Leningradą kažkaip toleravo, bet, sakykime, buvo Ukraina, kurioje buvo sena sovietinės Ukrainos sostinė Harkovas ir, ir naujas, ir tikra sostinė Kijevas. Ir ką su tuo Harkovu daryti? Na, vienos srities centras. Na, nei šis, nei tas. Mažesnėse respublikose gal taip ryšku nebuvo, bet vis tiek, na, kokia Uzbekistanė yra Samarkandas kultūrinis ten ir, ir dvasinis centras ir Taškentas 19 amžiaus pabaigoje daugiau mažiau europinis miestas. Gruzijai, aišku, gal Bilisis e, dominavo, ar, ar kaip Bakų Azerbaidžanė, bet va, Lietuvoje yra, yra Kaunas, yra Vilnius ir nieko nepadarysi. Latvijoje to gal mažiau buvo, nes Riga viskas susirbė, negi antrų miesto ten pradėsi rimtų veido daug pilių vadinti, neišeina. Bet va Estijoje buvo, buvo Talinas ir buvo Tartu, su tokia pačia konkurencija kaip Kaunas su, su Vilnium labai neaiškiai ir niekur nevedančia. Buvo Baltarusija, kur tiesiog keli centrai tokie, Polockas koks nors, uh, Na, bet yra Minskas ir yra Gardinas. Gardinas ir, ir ne antras pagal dydį, bet jisai toks, kad... Ir kuo te, tie antri miestai pasireikšdavo? Pasireikšdavo, kad juose daugiau negu turėtų būti šiaip kažkokia miestą ir rajone kultūros įstaigų. Kaip Gardinas ir Kauno zoologijos sodą turi, o Minskas su, su, su, su Vilnium neturi. O aukštosios mokyklos kažkokios veikia universitetinio tipo, o kitur neveikia. Na ir vietinę kažkokią savimonę turi. E, beje, Kauno nomenklatūrininkai, e, tie visi pirmieji sekretoriai ir taip toliau, jie labai aukštų e, pareigų CK neužėmė. Vienas ir vienintelis, tai taip, nuo 40 iki 46 metų, kuomet Kauno pirmojo sekretorium buvo Grigalavičius Juozas, jisai įėjo į LKP CK biurą. Biuras tai 12, na, kartais 15 aukščiausių komunistinių nomenklatūrinių vadovų, kuris formaliai Lietuvą ir valdė. Tau biuro pirmus mūjų grodavo pirmas sekretorius, na, galėjo antras irgi pagroti, o visi kiti tai galvos linksėjimų pritardavo tų pagrindinių vadovų nuomonė. Bet formaliai taip, biuras buvo aukščiausia institucija. Kai Grigalavičių pašalino, visi kiti Kauno vadovai jokius e, CK biurus daugiau niekada nebeįeidavo. E, buvo tokių, kurie vėliau įėjo, bet jau nebebūdami Kauno, Kauno vadovais. Na, o ta Kauno nomenklatūrininkų grupuotė, ji buvo sutriuškinta 46-7 metais, sutriuškinta atvykus iš e, Sovietų sąjungos visokių specialistų, kurių vienas pagrindinių tai buvo Daniel Šupikov, jisai, jisai e, jo rankose atsidūrė visų e, nomenklatūrinių paskirimų reikalai centro komitete partinio organizacinio skyriaus, o vėliau kadrų poskirio vadovu buvo. Ir jis ėmė grupuoti tų va, rusakalbių ateivių na, partiją LKP viduje. Tuo metu, tiesą sakant, lietuviai toj partijai sudarė ketvirtį arba trečdalį, absoliučią daugumą būtent atvažiavę iš Sovietų Sąjungos stalinistai. Tos peštynės greitai pasiekė, jie ir vienas kito asmeniškai jame nekestis, konfliktas su Sniečkum kilo ir tai peraugo į tokią ilgą, vos net tri, trys metus besitęsusią kovą. E, tos kovos centru buvo Kaunas, vėliau Lietuvos e, komjaunimas, o vėliau turėjo trečių taikinių būti Sniečkus. Panaši istorija tuo metu įvyko Estijoje, kur Estijos ta estiška vadovybė buvo sunaikinta ir Estija nuo 50 metų valdė tie visi vadinami jestai arba surusėję estai arba iš kažkur atsitrenkę atseit estai. Na ir Estijos komunistų partijai daugumą būtent rusai ir sudarė visą laiką, ten jį... Uh, normalus estas be ypatingo reikalo į kompartiją kojos nekėlė. Lietuvoje dėl Sniečkaus ir tų va tokių savo posto patriotų veiklos e, su kompartija reikalai klostėsi kiek kitaip. Septintam dešimtmetį daugumą ima sudaryti lietuviai kompartijai, o vėliau pasiekė tiesiog natūralų mm, tautinių, taip sakant, mm, grupuočių, grupių, tiksliau ne grupuočių, santykių. Kiek lietuvių bendrai Lietuvoje, tiek daugiau mažiau ir kompartijai. Su lietuvėjo. Taip pasitusiai, kad ten jau Mm, po, po Sniečkaus valdymo mm, niekaip ypatingai surusinti ir nesisekė. Lietuvoje net antri sekretoriai dažniausiai buvo formalūs rusai. Arba vietiniai tokie, arba šiaip nesuprasi, kokiu būdu ten, ten koks nors Vladas Niunka pasidaręs porą kartų buvo. Na, žodžiu, tvarkėsi kaip, kaip mokėjo, kaip, kaip galėjo. Bet tuometinė kova, kuri vos nesibaigė, kaip minėjau, Sniečkaus sunaikinimu, mm, jinai Kauna palėtė. Grigalavičius ir Kauno vykdomo komiteto Frydas e, Krastinis, e, taip, Latvis, jisai, Latvių kilmės tiksliau žmogus, e, jie buvo pašalinti vienas po kito. Dar, dar taip pašalinti, kad vos nesunaikino. Mm, šiaip taip, išsigelbėjo. Vietoj to iškasė Šupikovas, dievas žino iš kur ten e, Konstantino Gabdanka, kuris gyrėsi, kad jis buvo ir vasario, ir e, spalio revoliucijos bolševikinės dalyvių. Koks ten iš jo lietuvis dievas žino, bet stalinistas ir, ir siau, siau, siau, siauro akiračio fanatikas tai buvo tikras. Jam atsitrenkusi Kauną prasidėjo naikinimas, o kas jam užkliuvo? Universitetas užkliuvo. Galų galę sunaikino universitetą, nebeliko nei Vytauto didžiojo iš pradžių nustota vadinti, vėliau ir Kauną likvidavo, sunaikino. Liko medicinos institutas ir Kauno Politechnikos institutas iš atskirų fakultetų pagaminti. Gabdankas, nu, pirmas darbas, tai aišku, Laisvės alėja pervadinti Stalino e, vardu ir pervadino 46-ais. Karo muziejus labai užkliuvo sodelis, nes kur tau tenai Basanavičius iš e, Gilzių nepriklausomybės kovos išlietas. Kaip čia toks gali būti? Nuversti, nuverti visus kryžiai kažkokie, griauti viską. Nu, žodžiu, darbavosi ilgai, nuoširdžiai, laimėjai tik tai iki 50 metų, bet užteko. Svarbiau buvo gal ne, ne pačio Gabdanko siautėjimas Kaune, nes jis čia ir skundė, ir, ir bylas kurstė, ir ko tik tai nedarė, o tai, kad Kauno tie žemutiniai nomenklatūrininkai, pašalinus V. Grigalavičių ir Krastinį, jie buvo sutriuškinti kaip reiškinys, jų nebeliko. Kaunas e, buvo sumaltas. Ir e, nors Šupikovo e, Sniečkus gudrai pasielgė su juo, paaukštino, padarė Vilniaus ryties e, vadovo, pirmojo sekretorium. O ta Vilniaus rytis 50-ais buvo tokia įdomi, su Lenkais, su, su lietuvių partizanais, su, su greutais miestais ir sudegintais kaimais, kad Šupikovas po poros metų taip prisidirbo, kad išmetė jį po perkūnais iš visur ir daugiau pavojus jisai Sniečkui nekėlė. Bet jeigu pažvelgti į e, vėlesnius nomenklatūrininkus, galit vadovus pasigrožėti 24 skaidrę, tai akis krenta viena, kauniečių tarp jų nebebuvo. Tiesiog vienas ir vienintelis, tai paskutinysis nuo 83 iki 89 toks, taip sakant, stagnacijos ir, ir persitvarkymo laikų Kauno vadovas, tai Rima, Rimaitis Romualdas. Jisai tai buvo iš Kauno. Visi kiti buvo iš kur tik nori. Na, aš bandžiau pasižiūrėti jų čia tokią geografiją. Tai išėjo, kad net iš Kauno aplinkos nėra. Iš kokių nors ten prienų, jaunavos, kedainių. Ne, nei vieno. Arba kažkur giliai iš Zukijos, arba iš Žemaitijos kažkokiu pakrašių, iš kaimiečiai visi šimtų procentų, ne vieno, kad, kad būtų e, bent jau iš kažkokio miestelio padaresnė, na, didesnė tiksliau, nepadaresnė. Kitas, <laughs> Aš kažkada net ne, ne tam tikrą tyrimą buvau atlikęs ir pranešimą skaičiau. Na, straipsnio nerašiau, nes mokslinio požiūris toks keistas turbūt būtų. Pa, pasiėmiau pirmą leidinį, mm, kas yra kas Kaune, A, tiesa, tuomet dar ne Kaune, ten Lietuvoje buvo keturi tomai. Na, žodžiu, e, surinkau ten minimus kauniečius, o tuo metu tas žinynas buvo sudaromas tokiu instituciniu principu. Kas kam vadovauja, tas ir įtrauktas. Ir ten medikai, teisininkai, na, žodžiu, kas Kaune, ką, ką dirba. Viso jo pe, per šniokštį negalėjau atsitikti, atrinkau pavardės iš dviejų trečdalių abecelės raidžių Ir vaizdas atsiskleidė. Paaiškėjo, kad Kaune tų dirbančių institucinių tokio elito e, vadovų kauniečiai sudaro mažiau, net, net, net, net ne kauniečiai, kauniečiai tai 10 procentų te sudaro tarp Kauno įvairaus lygio vadovų. Mokslininkų garsių, menininkų, inžinierių, gydytojų, mokyklų direktorių ir taip toliau o tie, kurie bent kažkaip su Kaunu susiję, tai jie vos ketvirtį sudaro. Na, iš bedos gal, gal trečdalių, jeigu ten Kaune KTU mokėsi ar ką, tai tokį skaičiavau. Mm, ką tai liūdė? Jeigu iš e, per 50 metų Kaune pasikeitusių beveik milijono gyventojų nebuvo surastas, tiksliau surastas tik vienas, kuris tapo Kauno vadovu, tai liūdė paprasčiausia politika. Kauniečiai nepatikimi, iš principo, komunistiniam režimui jie buvo nepriimtini, gal ir patys nesiveržė į tas nomenklatūrinės pareigas. Gal dar kas nors tokio. Ne, nelabai daug kauniečių buvo, nepaisant to anegdoto, kad Vilniečiai tai arba kaimiečiai, arba kauniečiai. Bet iš tiesų nelabai daug kauniečių buvo sovietinės Lietuvos vadovybė, viršūnė. Na, buvo tam tikrą prasme sniečkų galima laikyti kauniečių. Nu, galima laikyti Matėjo Šumauską, na, tai jisai ir, ir buvo kaunietis. Bet vėliau Kitaip tariant, mm, kai baigėsi karta, kurie tarpukariu buvo komunistais ir iškilo į komunistinius vadovus ir jais išliko, ten toli gražu ne visiems taip sekėsi, daugumai labai nesisekė. O kaip gali sektis, jei tai pradinio mokslo net neįgyjęs. E, tai atmetus va tą kartą vėliau prasidėjo tai, kad e, Kauną valdo kas tik nori, bet ne kauniečiai ir e, Lietuvoj kauniečių nei nomenklatūrinės grupuotės, nei kokių nors veikėjų tokių ypatingų kaip ir nėra. Už tai akis krenta kitkas. E, Kai kuriem Kauno vadovam, vadovavimas Kaunui buvo paskutinės pareigos, kokias jie be vadovautų. Po to Gabdankinio viso Kauno valdymo daugiau mažiau žmonės, kurie iškilo iš Kauno, bent jau komunistų tarpo, ima Kauną valdyti, na, po Maniušio, na, sakykim taip, Hruščiovmečio. Nes dar kurį laiką ten sukasi visokie tokie veikėjai, kurie į KGB nueina dirbti ir, ir anksčiau matyti dirbę. E, kiti to, dar vidaus reikalų ten kažkokius reikalus tvarkė. Na, Maniušis, kuris buvo vykdomojo komiteto pirmininku po, po krastinio išvijimo, išmetimo. Dar ten vienas veikėjas buvo, bet jis ten menka prasmis. Tai Maniušis taip išaugo iki ministrų tarybos pirmininko, bet kas jis čia apie toks? Tai už Gabdanką dar, dar, dar geriau. Mogiliovė gimęs, Josif e, Maniušis Maniuška pats savo anketose pripainės, ar jis baltarusis, ar, ar, ar lietuvis, galų gale ją atsiminė ir, ir, ir karjera baigėsi. E, jisai 57 metais buvo ir ministro, ir Kauno pirmojo sekretorium. Važinėjo į Kauną trim dienom, važinėjo, važinėjo ir infarktą gavo na tuo kaip sakant sėkmingas jo vadovavimas kaune ir ir ir baigėsi vėliau sėkmingai lietuvą siaubė jisai buvo pagrindinių kolchozų stambinimo iniciatorių ir vienkiemių lietuvoj tiesiog genocido ir kultūrinio ir fizinio naikinimo pradininku Lietuva tokiom nesąmonėm pinigų neturėjo, tai jis ne, nepasikuklino, išpešė iš, iš, iš TSRS vadovybės, iš Brežnevo milžiniškas sumas tam, kad greuti vienkėmis ir statyti tuos baudžiavinius, pabaudžiavinius e, gatvinius kaimus. Nes Baltarusijai, matai, baudžiauninkai taip gyvena, tai reikia, kad ir Lietuvoje taip gyventų. Na, darbštų žmogus, ką besakysi. O štai nuo 70-10 prasideda va tokių, kaip, sakykime, Konstantinas Lengvinas, kuris kuris iš pradžių vykdomo komiteto, o vėliau nuo 63 metų partijos pirmas sek, pirmas sektorius, jam karjerą sugriovė kalantinė įvykiai, 75 jis buvo šalintas, pas, pašalintas. Šerys, kuris į centro komitetą iškeliauja ir, ir Sniečkaus, Sniečkaus Griškevičiaus aplinkoj e, darbuojasi. E, Mikučiauskas, kuris iš pradžių mm, Kauno vykdomo komiteto vieną kadenciją penkis, o vėliau septynis metus e, Kaunui vadovauja ir po to išvyksta Vilniaus, e, Vilniui vadovauti. E, Razumas vykdoma komiteto, vėl čia kalantinių, taip sakant, Mm, tų, tos kaitos rezultatas vykdomo komiteto. Na ir toks, e, galima sakyti, stagnacijos įsikūnymas Staškūnas Petras. Tiesa, jau iš peristroikos metais vykdomajam komitetui vadovauja, bet vadovauja. Kas juos visus vienyje, va taip gerai pagalvojus ir pažiūrėjus, vienyje dalį vykdomo komiteto pirmininkų, kad jie nepaisant aukšto įsilavinimo, dar juos ir partinio aukšto įsilavinimo įkretė na, kad labiau patikimi atrodytų. Pirmiems sekretoriam kažkodėl to aukštas partinis buvo nebūtinas, bet visi kiti Lengvinas, Šerys, Mikučiauskas, jie visi turėjo vieną savybę, jie visi Kauno Politechnikos instituto absolventai. Tai nenusikaltimas, aišku, bet, bet jie to universiteto dabartinio KTU buvo komjaunimo visokie veikėjai pirmaisiais sekretoriais, sekretoriais, aktyvistais ir taip toliau. Ir juo, į juos atkreipė dėmesį asmeniškai Sniečkus. O jis atkreipė ne dėl to, kad neturėjo ką veikti ir, ir po, po jį koridorius šlitinėjo, žiūrėjo, kas rūko, kas nerūko. Ne, buvo kai matai tokias karjeras, čia ne, ne tik jie, ten, ten, ten buvo, dieve, Ignotas buvo, e, CK veikėjas, e, buvo va, Lietuvos didysis inkvizitorius, ideologijai sekretorius, Lionginas Šepetijas, kuris šiaip tai, na, būtų architektas kažkoks, KTU studijuotų, menotyrą užsijimtų. Ne, pakliuvo į pragaro viršininkus na, ir, ir, ir vadovavo jam. Juos visus iškėlė vienas žmogus – Tos jų karjeros buvo nulemtos Sniečkos geradarybių karjerinių, bet jam jos rekomendavo, na, ne mafijos tėvas, koks jis ten mafijos tėvas, jisai Sniečko šeimininku vadino. Tai, tai visgi ne tėvas čia toks vietinis atstovas. Ogi Kazimieras Baršauskas, KTU pirma, nu, KPI tiksliau, atsiprašau, pirmasis rektorius. Šiaip pats Baršauskas, tai jo du broliai represuoti. Jis pats e, tarpukario Lietuvoje karininku buvo leitenantu. Į kompartiją įstojo tik 50 metais, kuomet e, KPI vadovo universitetą sunaikinus jį, jį paskyrė. Ir jis vadovavo kiek, kiek galėjo ir kaip galėjo. Na, jo sunus čia prisidirbo su plagijatu Petras Baršauskas ir bendrai kaip mokslininkas įtartinas veikėjas. Bet tiek to, tėvas galų gale, ačiū Dievui, už, už suaugusius sūnus neatsako. Tai taip, Sniečkaus draugas, na, kiek ten išgerdavo, neišgerdavo, nesvarbu, bet žvejybų, iki kol valdė Hruščiovas, žvejyba buvo suvokiama kaip nomenklatūrininko garbingas užsiėmimas. Vėliau ranka numoja, medžioklė pasidarė numeris vienas, legalus laisvalaikio ir, ir visokių veikimo būdas. Tai taip, visus juos vieną po kito rekomendavo, iškėlė, pasiūlė Baršauskas Sniečkui. Ir Sniečkui, Sniečkui KTU, KPI, kaip be pavadinsite, tas Vakauno technologinis universitetas būsimas buvo kadrų tokia kalvė. Perkom jaunimą, Taip, jie, nepaisant to, kad komjaunimo lyderiai, jie tuo pačiu metu dar, dar ir specialybės kažkokias turėjo. Tai kai kurie vėliau iš vykdomo komiteto nukeliavo į, į ministrus, ta, tapo, sakykime, labai e, vadinamo komunalinio ūkio ministrais. Net du Kauno vadovai tokiais pasidarė. Na, čia tarsi paaukštinimas, bet toks paaukštinimas labai abejotinas. Tas komunalinis ūkis užsiemė šiukšlių išvežimą, nuotekom ir, ir kita tokia ne, negarbingiausia veikla. Tarp ministro na, autoriteto tai ten tokia Bet už tai komunalinio ūkio ministras, kaip ir vietinės pramonės, tik du buvo, kurie atsakingi vien tik tai Lietuvos centro komitetui. Visi kiti buvo tuo pačiu dar atsakingi ir Maskvos ministerijom, o šitie va tokie nepriklausomi. Ir jie taip, e, jie nomenklatūrininkai buvo, bet dauguma jų neipatingas komunistiniais fanatikais buvo. Ypač turbūt galima tai pasakyti apie Vladislavą Mikučiauską. Čia jo iniciatyva Laisvės alėjos ir renovacijos vyko. Ir e, jisai, kai tampa Vilniaus vadovu, jis pradeda tą Vilniaus atgimimą. Gorkio ir ten didžiausios gatvės e, rekonstrukcijas, renovacijas, visokio valkato iš senamišio iškeldinėjimą. Na, nemaža dalim, kaip dabar atrodo Vilniaus senamiestis, priklauso nuo jo. Ir čia dar reiktų pridėti, jis negriovė, o remontavo, kas irgi Sovietų sąjungai nelabai įprasta. Jo ir, ir, ir, ir na, asmeniškai jo ir, ir Lengvino, ir vėliau Rimaičio dėka Kaunas įgavo kai kuriuos bruožus, ten, sakykime, naktinis restoraninis gyvenimas, geresnis aprūpinimas šiek tiek kauniečių lyginant su kitais miestais, mm, transporto įvairios problemos sprendžiamas efektingiau ir, ir, ir taip toliau ir, ir, ir panašiai. Nenoriu aš čia panegirikų jiems sakyti, taip sakant, tą publiką komunistinių vadovų, na, jeigu ne kalėjime sėdėti, tai bent jau, taip sakant, didžiuotis neturi kuo, e, tačiau tarp jų nevienodo lygio žmonės buvo su nevienodo poveikiu Kaunai. E, kitas dalykas, Kaune visada kas nors vyko, kas buvo labai ir labai blogai. Tai vasario 16 vėliavas iškelia, tai jaunimo organizacijų per metus 10-20 sugaudo KGB, e, tai apspjovė, tai padegė tai dar ką iškretė. Niekada nebuvo ramu. Pagrindiniai neramumai tai tiek vėlinių trys metus iš eilės, kol galų gale kapinės ištrėmė jau. Gyvus trėmė tai ir, ir numirusius iš, ištrėmė. Ramybės dabar tas parkas. Mm, kiek ten išvežė palaikų, o kiek po žemė liko, didelis klausimas, matyt, kad dauguma liko. Na, bet sunaikino tik tam, kad mm, per vėlinės ten nesirinktų žmonės, himno negėdotų prie savanorių kapų žvakių nedegtų. Na, dirbo. E, tai negana to, kad nepatikimas politiškai miestas ir niekaip negalėjau suprasti, kodėl, nes tarsi darbininkiškas ir sąmoningai jį čia tokį Kauną darė, kad kuo mažiau kultūrai, švietimui skirti. Tai dargi ir, ir kriminalinis miestas, korumpuotas, vagia, kaip ir Vilnius, taip ir Kaunas – Kas čia dar pirmauja tuo metu didelis klausimas, bet spėčiau visgi Kaunas, mm, apsukresni tokie. Spekulacija, cechovykai vadinami veikia, na, privati mm, pramoninė gamyba. Mm, perka, parduoda, Na ir galų gale ir vykdomojo komitetuose tokie visokie žmonės įdomus dirba. Na, sakykime, kai kyla byla dėl priemešio vilų, na, tiesiog aptinka, kad tie nomenklatūrininkai pasistatė daug vos ne kelių aukštų namus, kaip sodo namelius, ar, arba kaip Kaune Kulautovoje vilas pasistatė. Tai Kauno Lenino rajono vykdomo komiteto pirmininką už, tuos, už tas namų statybas e, pasodino, nuteisė net ir, net ir taip liūdnai, kaip sakant, statybos pasibaigė žmogui. O mano minėtas mano minėtas e, Staškūnas Petras, tai jis savo, savo vilą tiesiog, na, ne ant kelių, bet beveik moralinio požiūrio ant kelių e, atnešė, atidavė valstybei, sakė, suklydau kažkaip, pasikaršiavau. E, Nereiktų galvoti, kad Kauno čia toj nomenklatūriniai vadovybei buvo tiesiog vyro pirtis kaip e, LKP centro komiteto biure, kur moterų tiesiog iki perestroikos įsikaršiavimo nebuvo ir niekas nesirošė ten moteris įleisti. Ne, buvo, bet vėl labai tokios specifiniai atvejai. Tai, tai buvo E, ilgametė Kauno vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja Narkevičiūtė Janina. Nuo 53 iki 73 metų va taip ir, ir dirbo. Bet čia buvo toks e, išskirtinis atvejas, ji buvo tų raudonų partizanų ir diversantų e, grupės narė, nusileidžiant Lietuvoje planeris sudužo, ją ten sužalojo baisiausiai, invalidė ir taip toliau. Na tai ją įdarbino, kad kažkur aukštą postą užimtų ir turėtų kuo užsiimti, daugiau iš gailėšio. E, buvo dar vienas atvejis, e, kuomet tokia Majauskėnė Elena, irgi 60-ais, taip sakant, palaiminto Baršausko vadovavimo metais baigė Kauno Politechnikos institutą, vėliau porą metų buvo Lenino rajono vykdomojo komiteto pirmininkė, o nuo 84 metų buvo Lenino rajono pirmąją sekretorė. Na tai čia nepaprastai aukštas postas, kaip sovietų, mm, sovietų mm, sąjungos na, miesto nomenklatūrininkų tarpe. Nedaug tokių buvo, nedaug. Na, Kaune, Kaune mm, buvo. Na, turbūt užbaigti reikėtų su tais nomenklatūrininkais ir, ir pereiti prie kitų Kauno sovietmečio ypatumų. Na, o tie ypatumai tai buvo Kauno augimas į šiaurę, formavimasis tokio žiedo ir juostos aplink Kauną, bet pasikartosiu, formavo tą žiedą ir juostas ir zonavimą atliko kiekvienas Kauno rajonas atskirai. Čia vienas iš tokių stebuklų. Lenino rajonas statė Dainava, Šilainius ir Reigulis. Poželos rajonas statė Šilainius. Na, o, na, o Panemunės rajonas, ką ten statė, tai ne, ne pasakysi, na gerai, statė aukštutinių šančių prancūzų gatvės, va ten tuos daugiabučius kvartalus, vad, vad karo, kariniam pe, pensininkam daug būtų davę. Šiek tiek statė Petrašiūnose, Bet iš esmės, esmės su išvystyta infrastruktūra e, Panemunės rajonas buvo nepajėgus. Na ir galite tiesą sakant pažiūrėti 27 skaidrę, 93 spalva nuspalvoti pramoniniai e, rajonai Kauno. Na, oranžinė gyvenamieji kvartalai. Tai galime matyti, kad tas zonavimas Kaune ne, na, toks labai jau savotiškas. Galima išvelgti savanorių prospekto pramoninę zoną ištisus kvartalus. Šančiai, kaip buvo tarpukarių suplakta gyventojai su, su, su pastatais ir, ir kareiviniam, taip ir liko. Aleksote kažkokia tokia panaši situacija. E, Karlo Markso, arba tiksliau Raudondvario prospekto zonoje taip pat pramonė išmėtyta Vilijampolėje vienas kitas kvartalėlis. Na ir šiuo požiūriu tai, kas dabar Kaune vyksta, labai stipriai skiriasi nuo 93 metų. E, taip pat atkreipkite dėmesį į tą zonavimą. Turėtų tarp pramonės rajonų ir gyvenamųjų būtų, būti žalia zona na mes galime įžvelgti tam tikrus elementus va, žemutiniai šančiai kažkokio, kažkaip skiriasi, ažolynas, ačiū Dievui, nežinia ką nuo ko skiria. Na ir, ir toks kuklus labai bandymas e, padaryti zoną šiaurės vakarų kryptį, tai draugystės parkas, na jeigu jį pratesti, tai galima ten išvelgti, kad priešais girstupė yra toks ten e, girstupė upelio slėnis, kuris tarsi kaip parkas darytas, na prie šešto forto kažkaip ten kažkas irgi stengtasi, bet neryškiai. Na, Kalniečių parkas irgi. Na, natūraliai, <laughs> ne, ne, ne visai natūraliai, bet jeigu toliau tęsti tą tai liniją, galima matyti eigulių piliakalnį, kapinės eigulių ir ten esančias dykvietės. Bet kaip mes bedėliotume, tai čia ne, ne, ne žalia zona, čia žalias punktyras, nieko neduodantis ir nieko nevedantis. Taip, tos e, parkai dabar atlieka savo regeneracines funkcijas gana neblogai, jie, jie ypač po atnaujinimo, žmonės ten lankosi ir gerai, kad jie yra, gerai, kad neustatė, bet na, čia zonavimo buvo parodija, o ne, o ne rimtas dalykas. Tai ką, dėkui uždėmesi. Apie Kauno kitas ypatybės, daugiau dvasinės nei, nei, nei materialinės, pakalbėsime kitą paskaitą.